Դամել էին մեծ տարի առաջ, մենք ունեինք լատեշտյան ոլորտում մի քանի մշակաբույս եւ ցածր դերքատու։ Հիմնականում բոլորի։ Այս տարիների ընթացքում մենք կարողացանք ապահովել լատեշտյան ոլորտում եւ բազմազանություն եւ նաեւ որոշակի վերքատվության աճ։ Որոշ մեր հողագործների մոտ նույնիսկ շատ բարձր ռեկորդային արդյունք։ Եվ այդ արդյունքները հիմնականում դասադիկային մշակաբույսերի մասով։ Եվ նաև եկել է ժամանակը, որ մենք կարողանանք լուրջ արդյունքներ գրանցել նաև մնացած մշակաբույսերի մասով։ Երկագործության մնացած մշակաբույսերի մասով։ Դրա համար պետք է գիտելիքները, որի համար էլ մենք միասին փորձենք մեր եւ մեր գործընկերների ունեցած գիտելիքները փոխանցել դրանց։ Պետք է ասել, որ ուսումնական process-ի ընթացքում մենք փորձենք հնարավորինս զերծ մնալ, հերու մնալ ակադեմիական, քրթական համակարգ եւ նրա կանոններից։ Այսինքն, այն ինչը որ բուական լսաներում կարելի է ստանալ տարիների ընթացքում մենք փորձենք ձեզ անհրաժեշտ գիտելիքները տալ շատ ծեր եւ հնարավորինս շատ մաչելի տեսքով։ Իհարկե, յուատեսությունը դա շատ ծավալու, շատ բարձր գիտություն է, որի համար նույնիսկ կյանքի ամբողջ ներողությունը նույնիսկ շատ պրոֆեսիոնալ մասնագետների համար երևի շատ քիչ է, որպեսզի ամբողջ գյուղատնտեսության, գիտության եւ խնդիրները եւ գիտական ամբողջ ծավալը դժվար կլինի ուսումնասիրել։ Դրա համար մենք քրքիր ենք դրել մեր առաջ, որպեսզի ձեզ տանք այն ամենակարևորը, որոնք ձեզ կօգնեն ձեր աշխատանքում։ Նախ ասեմ, որ մենք քրքիր ունենք ձեզ դարձնել պրոֆեսիոնալ գյուղատնտեսներ։ Եվ դա հնարավոր է չէ լինի մեկ ամսվա ընթացքում։ Մեր նպատակը ձեզ դարձնել գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մենեջերներ, որոնք ունենան բավարար գիտելիքներ կազմակերպելու գյուղատնտեսական աշխատանքներ։ Իհարկե, սա կլինի այն առաջին սկզբնական այբուբենը, որից հետո դուք ինքներդ տարբեր խողովակներով տարբեր մեթոդներով, տարբեր ձևով, տարբեր շփումներով կարողանաք հարստացնել եւ լրացնել ձեր մնացած այն գիտելիքները, որոնք լրացուցիչ կօգնեն ձեզ ձեր աշխատանքները ավելի էֆեկտիվ, ավելի գրագետ կազմակերպելու համար։ Ինչու հենց հիմա։ Իհարկե, ես մոտավորապես գրավում եմ, որ շատերը ունեն այդ հարցը, թե ինչի համար հենց հիմա։ Ինչի համար հենց 2016 թվականի աշնանը Մենք պետք է սկսենք այս դասընթացները կամ ինչպես տեղյակ եք նաև գյուղատնտեսության զարգացման ռազմավարական ծրագիրը։ Այսինքն, ինչպես տեղյակ եք, վերջին ամիսներին լուրջ քննարկվում է Գերային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացնել բարեփոխումներ։ Այսինքն մենք նոր ռազմավարություն ենք փորձում մշակել, նոր ռազմավարություն ենք փորձում ընդունել եւ այդ ռազմավարությամբ որքի կարողանա մեր հատկության մակարդակը ավելի բարձրացնել։ Ինչպես սկզբում նշեցի, մենք որոշակի աշխատանք, որոշակի ծրագրեր իրականացնում, բայց այդ առաքությունը շատ ծածր է եւ համահունչ չի աշխարհի ձոր զարգացած երկրների գյուղատնտեսության զարգացման արագության։ Պետ պետությունը յուրաքանչյուր երկիրը պատկերացնենք մի մեքենայի տեսքով, պատկերացնում եք մեր կողքով զարգացած երկրները սլանում են 100-150 կիլոմետր ժամ արագությամբ։ Իսկ մեր արագությունը ընդամենը 10 կիլոմետր ժամ արագություն։ Ինքը ընդամենը քայլելու արագություն։ Հետո մեր կողքով գալիս ու անցնում են նոր զարգացող երկրները։ Այսինքն սկզբում մեր կողքով սլանում են ամերիկյան, եվրոպական զոր զարգացած լավատեսություն ունեցող երկրները, այնուհետև ցույց են մեր կողքով ընթանալ նոր զարգացում ունեցող ասենք Ռուսաստանի, Արևելյան Եվրոպայի երկրների նման երկրները, որոնք նույնպես վերջի տարիներին լուրջ արագություն է զարգացրել եւ նույնպես մեր կողքով ստանում է։ Մեր արագությունը մնում է շատ անհնար։ Լավագույն դեպքում կրկնապատվում է, բայց այդ կրկնապատված արագությունը նույնիսկ շատ դանդաղ եւ եթե մենք փորձենք նույնիսկ այդ արագությունը երապատկել, միևնույն է մենք հետ ենք մնալու աշխարհից։ Ինչն է այս ամբողջ քտրի վտանգը։ Վտանգը կայանում է նրանում, որ եթե եվրոպական երկրներում արտադրվում է, ասենք, ձեր շատ սիրելի ասարտիկայի մշակաբույսը ծորենը, նրանք ստանում են 1 հեկտարից արդեն ոչ թե 2, 3, 5, 8, 10, այլ 12, 14 տոննա, այսինքն 100-ից հա- ավել տեններ ներկայացնում։ Եվ նրանց մոտ այդ ապրանքի ինքնարժեքը ոչ թե դառնում է 1 60, 70, 80 կամ 100 դրամ։ Այժմ աշխատ այդ ապրանքի գնարժեքը ընդամենը 20-30 դրամ։ Եվ խնդիրը նրանում է, որ նրանք կարողանում են շուկայում իրենց ապրանքը կրկնակի նույնիսկ վաճառելու պարագայում ավելի ցածր գնարժեք է ստանում եւ ավելի ցածր արժեք է ստացվում, քան մերը, եթե նույնիսկ մենք փորձում ենք այդ ապրանքը վաճառել իր գնարժեքով։ Եվ դեզանից շատերը տարբերվում են ձեր արտադրած ապրանքի գնարժեքի մասով։ Շատերի մոտ Կատարված ծորենի ինտարժեքը կազմում է 40 դրամ, շատերի մոտ կազմում է 100 դրամ։ Եվ ինքնիկյան 100 դրամ ինտարժեք ունեցող ծորեն արտադրողը փորձում է իր հույսը կապել պետության հետ, այսինքն ինքը խնդրում, աղաչում, ստիպում, պահանջում, որպեսզի պետությունը իր 100 դրամանոց ծորենը ավելի 120 դրամով եւ մեկ ուրիշի նորից վաճառի 100 դրամ։ Որի օրինակները մենք Այս դիրը լուծելու համար մենք պետք է կարողանանք մեր արագությունը հասցնել ճարտարապետական ոլորտում միջին դարաշրջանում ունեցող երկրներին։ Եվ ինչպես գիտեք, այսօր աշխարհում բազմաթիվ տեխնոլոգիաներ են կիրառվում բոլոր ոլորտներում եւ այս հարցում նաեւ անպակաս չի նաեւ գյուղատնտեսության ոլորտը։ Եվ ասեմ, որ վերջին տարիներին երևի ամենաշատ տեխնոլոգիաները, նոր տեխնոլոգիաները կիրառվում են հենց գյուղատնտեսության ոլորտում որից մենք միջև վերջերս նույնիսկ տեղյակը չէինք։ Եվ հարկածով այսօր նորագույն տեխնոլոգիաները, հեռահաղորդակցման այս հնարավորությունները մեզ հնարավորություն են տալիս տեղեկանալու, ուսումնասիրելու եւ նաեւ մեր մոտ իրարելու հենց այդ տեխնոլոգիաները։ Դրանցից են ինչպես նոր ուրեմն պեստիցիդները, ինչպես սերմերի նոր տեսակները, հիբրիդները, այնպես էլ ջրախնայողական նոր տեխնոլոգիաները, որոնք հնարավորություն են տալիս ոչ միայն խնայի ջուրը, այնպես էլ դրանք ասիական ուրեմն տրամադրել Գյուղատեսչյան զարգացման ռազմավարական ծրագիրը, հայեցակարգը որը մենք սկսել ենք մշակել եւ առաջիկայում վերջնական տեսքի վերելուց հետո ներկայացնել եւ ձերդատեին եւ որից հետո կընդունվի որպես հաստատող որպես օրենք։ Հայեցակարգում մենք ներառել ենք հիմնական դրույթները։ Ինչի համար ընդունել հայեցակարգը։ Մենք բառով ասում, որովհետեւ մենք շատ հետ ենք, մենք ստիպված ենք, մենք պարտավոր ենք, որպեսզի աշխարհից հետ չմնանք։ Ինչն է մեր տեսլականը։ Մեր տեսլականը ունենալ զարգացած գյուղատնտեսություն, տկատու այգիներ, բարձր որակյալ եւ բազմազանություն ունեցող այգիներ, որտեղ չեն լինի միայն միատարություն մեկ տեսակ, այլ բազմաթիվ նոր տկատեսակներ, որակյալ բերք, որով մենք կարողանանք գրավել նաև արտաքին շուկաները եւ կարողանանք երկիր ներգրավել նաև լրացիչ շրջանառու միջոցներ, լրացիչ կապիտալ։ Իհարկե հասկանալի է մեր նպատակն ու խնդիրները ապահովել մեր Առաջին երկրի մեր երկրի ծննդի անտանգության պահանջները եւ այդ ընթացքում նաեւ ծնունդ արտադրողները ունենան նրանց քիչ եկամուտներ եւ ապահովեն իրենց բարեկեցիկ կյանքը։ Կայցակարգի հիմնական ուղղությունները մենք առանձին առանձին մշակելու ենք երկրագործության զարգացման ուղղությամբ, որի մեջ հենց հիմա մասնակցում ենք հենց այդ ծրագրի ուրեմն դասընթացներին, որտեղ ներառվելու են հացահատիկային մշակաբույսերը, գարնանացան գյուղատու արտիկահանձերը մշակաբույսերը, որոնց միջոցով հենց կիրառել ցանկաշրջանառություն։ Այսինքն երկար տարիներ, ինչպես գիտեք, զբաղվում էինք մոնոկուլտուրաներով, այսինքն երկար տարիներ մշակում էինք նույն մշակաբույսը նույն հողով, որը հետագայում վերտասնելի ընթացքում դուք տեսնեք, լսեք ու կդրեք ինչքան մեծ խալներ ցույց տվել եւ որի արդյունքում ինչքան մեծ վնաս են դարձել մեր ազգաբնակության, մեր երկրի մեր ժողովրդի սեփականությունը հանդիսացող ազգային հարստությունը հանդիսացող հողի, որը ինչպես գիտեք ամենաթանկն է, ամենաարժեքավորն է, նույնիսկ որի գինը որոշել ամենարը։ Եվ այդ ամենաարժեքավոր, ամենաթանկ ապրանքի նկատմամբ, գույքի նկատմամբ մենք վարվել ենք շատ ամփույթ, նույնիսկ շատ դեպքերում չհասկանալով անձնավորություն է կատարել այդ ապրանքի նկատմամբ, որը նաև համարվում է մեզ կերակրող, մեզ սնուցող, մեզ պահող ամենակարևոր, ամենաթանկ արտադրամիջոցը։ Շատ ժամանակ մեզանից շատերը, որոնք որ զուտահում են ինչ-որ արտադրական process-երով, ինչ-որ բան արտադրելով, նրանք շատ զգուշորեն, շատ նուրբ, շատ զգուշ, շատ խնամքով են վերաբերվում իրենց հաստոցի նկատմամբ կամ նույնիսկ մեզանի շատերը ովքեր ունեն մեքենա, շատ հոգատար են իրենց փոխադրամիջոցների նկատմամբ, բայց մոռանում են, որ այդ խնամքը շատ ավելին ունի հենց հողը, որը որ մեզ իրականն է։ Ռազմավարական ծրագրում մենք ունենք նաև ուրիշ ուղղություններ, դրանք բաժանորդության զարգացումն է, դա բնակության զարգացումն է, ջրային համակարգերի զարգացումն է, բանաստապահության զարգացումն է, որի մեջ կնորդեն նաև առանձին փուլերով մենք ուսումնասիրենք նաև մեղվապտությունը, ձգնաբուծությունը, ինչպես նաև մնացած անվստահության մնացած Հայցակարգի այս դրույթները, այս միջոցառումները մենք պետք է իրականացնենք նաև օգտագործելով եւ գիտական, եւ գիտակրթական, եւ նաև պետական կառավարման ծառայները, որովհետեւ մենք կարողանանք ճիշտ ուղղորդելով պետական կառավարման այդ ծառայները ճիշտ օգտագործելով հասնել մեր աշխատանքները իրենց տրամաբանական եւ ճիշտ գրագետ արդյունքի։ Այսինքն երկար տարիներ փորձել են ինչ որ բան։ Պետությունը փորձել է աջակցել։ Դեզանի շատերը նաեւ օգտվել են այդ աջակցություններից, այդ ծրագրերից։ Շատերի մոտ դա դրական արդյունք է տվել, շատերի մոտ ընդհանրապես ոչ մի արդյունք չի տվել, շատերը նույնիսկ դա օգտագործել են ոչ թե ի նպաստ, այլ ի վնաս։ Եվ քանի որ մենք այսօր այն կետում ենք, որտեղ որ պետք է մեր ռեսուրսները, պետության ունեցած ռեսուրսները, միջոցները կարողանանք շատ ավելի ռացիոնալ օգտագործել, հենց ռազմավարության ինքում մենք դրել ենք այն մտածելակերպը, որպիսի կարողանանք ավելի էֆեկտիվ օգտագործել այդ միջոցները։ Ես հիշեցնեմ, որ այդ միջոցները ծեր միջոցները գոյանում են այս երկրի արկատուների տված հակից։ Եվ մենք պետք է հարգելով այդ հարկատուներին, հարգելով մեր պետության ժողովրդի իրավունքները, պետք է ճիշտ կազմակերպած եւ ռացիոնալ գրագետ օգտագործենք այդ միջոցները։ Որոնք են այդ ձևերը, մեթոդները, ճանապարհները։ Ասել, պետք է մենք օգնենք այն օգտագործողներին, այն ֆերմերներին, որոնք փորձեն այդ միջոցները տեղին օգտագործել եւ դրանից ստանալ մաքսիմում մեծ էֆեկտ իսկ այն հողօգտագործողները, որոնք պարզապես ժամանակի կամ ինչ որ զբաղմունքի առումով են օգտագործում այդ պետական միջոցները, պետք է իրենք կամ փոխել իրենց մասնակցությունը զբաղմունքը, կամ պետք է սովորեն։ Շատ դեպքերում նույնիսկ պետք է նրանք արդեն անցնեն աշխատանքի այն օգտագործողների մոտ, որոնք որ ավելի լավ են իրավետում այդ գործը։ Մեր նպատակը ձեզ ես նախ ուզում եմ ասել, որ Եթե ստացվի այն ինչ որ մենք մտածել ենք, ու 10 աստված որ դա ստացվի, դուք կլինեք այն առաջին ծիծեռակները, որոնց հետ մենք սկիզբ դրեցինք այս շատ կարևոր, շատ պատասխանատու եւ պետք է ասեմ որ առաքելական մեծ գործ։ Մի առիթով ես ստիպած արդեն խոստովանեցի, որ այս տեմպերով հնարավոր չի առաջացվել եւ երևի թե մեզ արդեն պետք են մարդիկ, որոնք ամեն ինչ թողնեն եւ կներեն այս գործը։ Եթե հիշում եք, Մոտավորապես 2000 տարի առաջ հայոց աշխարհում քրիստոնեությունը տարածվեց հենց առաքյալների միջոցով, որոնք եկան, քարոզեցին եւ մեր ազգը դարձեցին քրիստոնյա։ Չգիտեմ, դա ինչ տվեց մեզ, ինչքանով էր դա նպատակահարմար կամ ինչքանով էր դրա էֆեկտը կարևոր, ամեն դեպքում այսօր մենք ամբողջ աշխարհի ներկայանում ենք որպես առաքելական կրոնը ունեցող եզակի եւ աշխարհում առաջին քրիստոնական երկիր։ Եվ Ես ուզում եմ, որ դուք ձեզ համարեք որպես առաքյալներ եւ ձեր գործում նաեւ կարողանաք ձեր գիտելիքները հնարավորինս շատ հավաքել, կուտակել, ձեռք բերել եւ այնուհետեւ նաեւ այդ գիտելիքները փոխանցել ձեր շրջապատին։ Ինչպես գիտեք, մենք մի քանի օրով ի վիճակի չենք ամբողջ կենտրոն շրջել, յուրաքանչյուրը զրուցել կամ ցուցանել այն գիտելիքները, որոնք պետք է յուրատեսչով արելու համար։ Ռազմավարական ծրագիրը ունի իր ստակ կանոնները։ Պետական աջակցություններից, սուբսիդիաներից, վարկերից, նվիրատվություններից կողտվեն նրանք, ովքեր ունեն համապատասխան գիտելիքներ։ Այդ գիտելիքները դուք պետք է փորձեք ստանալ այստեղ։ Բոլորը իրավունք ունեն զբաղվել յուրաքանչյուրությամբ։ Դա իրենց իրավունքն է եւ բոլորը իրավունք ունեն եւ կարող։ Բայց պետական աջակցությունների, որը կլինի սերվերի, պարկանիթերի, տարբեր տեսակի նյութերի, վարկերի տեսքով, որը պետք է տրամադրվի գյուատեսչան զբաղողին, դա կլինեն նրանք, ովքեր ունեն համապատասխան գիտելիքներ, որը հիմնավորված կլինի, ավարտված կլինի նաև ավարտագրով, որը կստանաք ձեր ուսումնական process-ի վերջում քննություն հանձնելուց հետո։ Ասեմ, որ որևէ մեկը չի ստանա այդ ավարտագիրը, եթե ինքը այս ծրագրին կմոտենա մատերիալանքով եւ անլուջ։ Դու կարող եք մեկ ամիս, հաջորդ ամիսը նույնպես, եթե իհարկե դες հնարավորություն կտա, վաստակցել այս դասընթացները։ Բայց այդ հավաստակիրը կստանաք միայն քննությունը աստելուց հետ։ Եվ խորհուրդ կտամ, որ շատ լուրջ վերաբերվեք դասընթացներին դեք ուշադիր եւ նաեւ այս ամիսը երեկոները տրամադրել նաև հնարավորինս ավելի շատ գիտելիք հավաքելու եւ տված գիտելիքները ավելի հիմնավորելու։ Եվ այդ գիտելիքները այդ փաստաթուղթը ունենալուց հետո պետությունը պարտավորված կլինի ձեզ տրամադրել վերնշված նյութերը, բարականները, որոնք որ ձեզ հնարավորություն կտան ավելի մեծ արդյունքների հասնել։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր փորձում են զբաղվել իրենց իմացած հին մեթոդներով, մենք ընդհանրապես մաղթում ենք նրանց իրենց գործում աջակցությունը։ Ավելին ոչինչ չեն կարող անել։ Դասընթացները ինչ ընթացք ունենան եւ ինչ եք պատրաստվում ձեզ փոխանցել։ Նախ պետք է ասեմ, որ մենք դասընթացները անցկացնել էինք շաբաթը 3 օր, 3 շաբթի, 4 շաբթի, 5 շաբթի։ Յուրաքանչյուր օրը 4 ժամ, բայց երկու արկան թեմայով, այսինքն յուրաքանչյուր օր ունենա երկու թեմա երկուական ժամով ուսուցման վերջին շաբաթվա վերջին 3 2 օրը, այսինքն չորեքշաբթի, հինգշաբթի օրերը դուք անցնել քննություն։ Դա կլիներ նոյեմբերի վերջին։ Նախ ասեմ, որ աշակներ, որտեղ որ դու ստացել եք, կան համապատասխան ամենամինիմալ բարականները, որտիսի դու կարողանաք նաև գրանցել ձեր մոտ նշումներ անել, որովհետև դա նաև հնարավորություն կտա, եւ շատերը այդ փորձ ունեն, ուրեմն լսանում գրելը ամենակարևոր, ամենահիմնավոր գիտելիքներ իջելու, մտապահելու ամենալավ ձևն է։ Դուք ունեք այդ անհրաժեշտ պարագաները գրելու գրանցելու։ Մենք փորձել ենք այդտեղ ինչ որ մի բան դնել առաջիկայում, եթե ունենանք հնարավորություն նորից դες ինչ որ բան փոխանցենք բոլորի կան ինֆորմացիոն գրքույկներ, մեր միջոցներով տպագրել էին դիթելու մշակության գրքույկը եւ դա է նույնպես փոխանցվում է դες եւ առաջիկայում շատ լավ կլներ, որ նաև բացի երկրագործություն վարելուց նաև զբաղվեք կտավությամբ։ Կա նաև ինֆորմացիոն բրոշյուր, որտեղ որ կան որոշ պեստիցիդների օգտագործման ձևերը, մեթոդները, բայց խնդրում եմ որևէ բան որպես դոգմա չընդունել։ Կա այնտեղ մի ինչ-որ բան, դա ընդհանրը ինֆորմացիայի մի մասն է։ Եվ համարել, որ այնտեղ եթե գրված է ինչ-որ X անվանում, դրանից Այն կողմ աշխարհում ոչինչ չկա, այդպես չի։ Այս պահին մենք ունենք այդ ինֆորմացիան, այդ ենք տրամադրում։ Հետագայում կունենանք ուրիշ որոշումներ, դեպքեր, դրանք Ինչ դասընթացներ եք հասկացնելու ձեզ հետ։ Մենք դրել ենք ամենագլխավոր ուղղվածությունը, երկրագործության համար անհրաժեշտ ամենագլխավոր ուղղվածությունը, որտեղից սկսել։ Սկսել ծերդամտությունից, որտիսի մենք կարողանանք ձեզ հետ միասին ունենալ բարձր բեկ, լավ ծնկետ, դրա համար առաջին գործը մեր գործը պետք է լինի ընտրել, ունենալ որակյալ, բարձրակարգ, մեծ պոտենցիալ ունեցող հիվանդությունների, վնասատուների նկատմամբ մեծ դիմաստանություն ունեցող զոր ծերմացում։ Ոչ թե հատիկ, այլ ծերմացում։ Նրանք ադրել Պետք է ասեմ, որ բավոց ժամանակները փոխվել են եւ վարչություն, գյուղատեսություն վարելու համար գյուղատեսական սարքավորումների, նշանակությունների դերը փոխվել։ Եվ այն ինչ որ մենք անում ենք, դա արդեն շատ ժամանակավրեպ է եւ արդեն վաղուց դրա ժամանակներն անցել։ Իհարկե, սկզբնական փուլում մենք փորձենք դեր հավանդական մեթոդներով շարունակելով մեր ունեցած հողային ռեսուրսները բերել այն տեսքի, ինչ տեսքով որ անհրաժեշտ է ժամանակակից գյուղատնտեսություն վարելու համար։ Իսկ դրա համար մեր ժամանակը այլ մեզանից շատերը մի քանի տարի անթափ այդ բերքավակային այդ առաջացած ծղոտը ոչ թե այրում են, այլ հող են լցնում։ Որի արդյունքում իրենք ունենում են շատ ավելի խրում, օրգանական նյութերով հարուստ, հումուսի առաջացման համար նպաստավոր, միկրոօրգանիզմների, բակտերիաների համար ավելի բարեկեցիկ միջավայր։ Եվ այդ պրոցեսը մեկ մի քանի տարի շարունակ գրագետ ճիշտ կատարելու կազմակերպելուց հետո մենք արդեն հնարավորություն կունենանք յուղատնտեսությունը վարել ոչ թե ավանդական, պապենական կամ խորհրդային տարիների դուրված մեթոդներով, ծառայություններով, այլ մեկ այլ մեթոդներով, որը որպես հնարավորություն կտա շատ ավելի քիչ տաքսերով, շատ ավելի էժան գներով կազմակերպել մեր գյուղատնտեսական աշխատանքները եւ ստանալ մաքսիմում արդյունք։ Հաջորդ թեմաներից մեկը, որը որ մենք կարևորել ենք եւ ուզում ենք, որպեսզի այդ մասին գիտելիքներ ունենանք այս դասի ընթացքում, դա բուսերի պաշտպանության մասին գիտելիքներն են։ Իհարկե այս գիտելիքները մենք փորձենք ձեզ փոխանցել շատերի կողմից տարածված մեր Գևորգի միջոցով։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ վերջին տարիներին զբաղվել են ավելի ինտենսիվ գյուղատնտեսությամբ, շատ լավ գիտեն Գևորգին եւ նրա դիտելիքները ինչի համար դիտելիք ուսերի պաշտպանության միջոցառումների մաս։ Դուք լավ գիտեք, որ այսօր ցանկացած գյուղատեսության գործառույթ կատարելու ընթացքում մենք դիր ենք ունենում արդեն վաղուց մեր տարածաշրջանում մեր փոխերը տարածված հիվանդությունների, վնասատուների, փոխերի եւ այդ խնդիրները լուծելու համար այսօր աշխարհում կան գիտության կողմից շատ ուսումնասիրված բազմաթիվ մեթոդներ, որոնք յութերի տեսքով կարողանում են այդ խնդիրները լուծել։ ասեմ որ մասնակցում են բոլոր ցանկացողները, ովքեր որ նախապես հայտեր են ներկայացրել բոլոր շրջաններից։ Այս անգամ 35 ունկնդիր Իհարկե սա առաջիկայում ընդունվող ընդունվելիք գյուղատնտեսության զարգացման ռազմավարական ծրագրի մի մասն է կազմում, որի շրջանակներում մենք նախատեսել ենք պետական աջակցություն տրամադրել այն օգտագործողներին, ֆերմերներին, որոնք անցել են դասընթացներ, անցնել են քննություն եւ ստացել են ավաստագիր, որը փաստում է նրանց գիտելիքների մասին։ Եվ պետական ծրագրերի շրջանակներում նախատեսված աջակցությունները սուբսիդիաները, վարկերը կտրամադրվեն հենց այն ունկնդիրներին, որոնք վերջում ավարտելուց հետո հասնեն ավարտական քննություններ եւ կստանան ավաստարագրեր։ Համարյա բոլոր շրջաններից ներկայացված են, իհարկե մի շրջանից ավելի շատ։ Մենք առաջիկայում եւս ունենք մի քանի նմանատիպ դասընթացներ երկրագործության մասով, ցուցակագրված են մոտ 100-ից ավելի ցանկացողներ եւ եւս 2-3 փուլով մենք հասկացնենք։ Իհարկե ընթացքում կարող են նորից այդ ներկայացնել եւ մենք լրացուցիչ ուսումնական դասընթացների process կունենանք։ Իհարկե առաջիկայում նաև ունենալու ենք դասընթացներ բղաբուծության ծրագրով, ունենալու ենք անասնապահության, հանրապետության, այսինքն բոլոր ծրագրերով, որը ներառված է գյուղատնտեսության զարգացման ռազմավարական ծրագրի շրջանակներում, մենք անցկացնենք դասընթացներ, որտիսի բոլոր ցանկացողները եւ ստանան սկզբում գիտելիքներ, այնուհետեւ նաեւ ունենան հավաստագիր, որտիսի կարողանան օգտվել նաեւ պետական աջակցության ծրագրերից։ Քննությունները լինելու են անաչար եւ բոլոր նրանք, ովքեր որ լուրջ են վերաբերվում դասընթացներին, կավարտեն ավարտական քննությունները շատ ավելի բարձր մակարդակով կստանան հավաստագրային։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր որ դուր չեն մոտենա կամ չեն անցնի քննությունները, կկրկնեն եւս մեկ անգամ կանցնեն եւս մեկ դասընթաց։ Մենք փորձելու ենք ամեն ինչ անել, որպիսի պետական աջակցության ծրագրերից օգտվեն համապատասխան գիտելիք ունեցող հողագործները ֆերմերները։ Փորձել ենք հնարավորինս ձեռք մնալ ակադեմիական ուսումնական ու մեթոդներից, հիմնականում պրոֆեսիոնալ մասնագետներ են դասավանդելու գյուղատնտեսության նախարարության համապատասխան բաժների պատասխանատուները, աշխատողները ուսուցման process-ը անցնելու է մեկ այլ մեթոդով, որի մասին դուք ընթացքում ուսուցման ընթացքում արդեն տեղյակ կլինեք։ Հնարավորինս սերտ եւ էֆեկտիվ ինֆորմացիայի փոխանցում։ Այսինքն մենք ունկնդիրներին տալու ենք այն գիտելիքները, որոնք առաջին անհրաժեշտության են։ Չենք փորձելու շատ խորանալ որևէ ոլորտում, փորձենք շատ ավելի մաչելի, ավելի առարկայական գիտելիքներ փոխանցել եւ այդ ամբողջ գիտելիքները նաեւ ցուցադրվի մեր էկրանի վրա եւ եւ տեսողական եւ լսողական և մասով կարողանան ինֆորմացիա։ Իհարկե, մենք ստեղծել ենք նաև հնարավորություն, որպեսզի մեր ուղդիրները նաև գրանցեն, գրեն որպեսզի շատ ավելի մաչելի լինի նրանց գիտելիքների ամրապնդումը։ Այսօր մենք նպատակ ունենք մեկ ամսվա ընթացքում պրոֆեսիոնալ գյուղատնտեսներ պատրաստել, դա անհնարել կլիներ։ Մենք փորձելու ենք այս մեկ ամսվա ընթացքում իսկապես պատրաստել գյուղատնտեսություն վարող մենեջերներ, որոնք որոշակի գիտելիքներ ունենան գյուղատնտեսություն վարելու մասին, եւ կկարողանան ճիշտ կողմնորոշվել իրենց գյուղատնտեսական աշխատանքները կազմակերպելու գործում։ Մեր առջև դրված ամենակարևոր խնդիրը հենց այդ մենեջերների միջոցով ապահովել գյուղատնտեսություն բարձր բերքատվություն, կիրառել ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ժամանակակից գիտական նորույթներ եւ բարձրացնելով գյուղատեսություն վարելու մակարդակը, նաև բարձրացնել գյուղատության մեջ 1 հեկտարից ստացվող բերքի քանակը, որով նաև հնարավոր կլինի իջեցնել այդ տվյալ բերքի ինքնարժեքը, որով նաև մենք շուկայում կարողանանք մրցունակ լինել։